نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد İmam Əbdülbaqil Məvahibinin Əl-Əyn vəl-Əsər kitabını oxumağa davam edirik və Uca Allahın kəlam sifəti barəsində danışırıq. Müəllif buyurur ki, Allah Cəllə və Alənin kəlamı, yəni onun kəlamına tərif verərək buyurur ki, وبأنه تعالى قائل ومتكلم بكلام قديم ذاتي وجودي غير مخلوق ولا محدث ولا حادث بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف Uca Allah qədim zatı və vücudi kəlam ilə danışandır və deyəndir. Onun kəlamı məxluq deyil, muhdəs və hədis də deyil. Muhdəs və hədis deyildikdə burada qəsd olunan, yəni sonradan peyda olan, sonradan ortaya gələn bir kəlam deyil, qədimdir, əzəlidir. Bilə təmsilin və lə təşbihin və lə təkif. Yəni Allah Cəllə və Alənin kəlamı digər kəlamlara bənzəməz və həmçinin ona keyfiyyət verilməz. Təmsil və təşbih deyilikdə burada, yəni Allah Cəllə və Alənin kəlamı heç bir yöndən məxluqatın kəlamına bənzəmir anlamını daşıyır. Müəllifin dediyi sözdən aydın olur ki, Allah Cəllə və Alənin kəlamı əzəlidir, onun əvvəli yoxdur. Və bu sözə əsasən də alimlərimiz buyurmuşlar ki, Quran-ı Kərim, İncil, Tövrat, Zəbur və Allahın nazil etdiyi digər bütün kitablar Allah Cəllə və Alanın əzəli və qədim kəlamıdır. Bəlli olur ki, Quran-ı Kərimin də əvvəli yoxdur. O əzəli bir kəlamdır. Həmbəli imamlarının xüsusən qeyd etdiyim kimi uca Allahın kəlam sifəti barədə etiqadlarını bilmək üçün bir neçə məsələ üzərində dayanmaq lazımdır. Birinci məsələ Allahın kəlamı səslər və hərflərdən ibarət bir həqiqətdir. Alimlərimiz Allahın kəlamını tərif edərkən buyururlar ki, onun kəlamı səs və hərflərdən ibarətdir. Lakin bu səs və hərflər məxluqatın səsinə və hərfinə bənzəməz. Tərifdə də qeyd edildiyi kimi, onun kəlamı məxluqatın kəlamına heç bir yöndən bənzəmir. İkinci məsələ isə Allahın kəlamı qədimdir. Yəni əzəlidir və onun əvvəli yoxdur və qeyd edildiyi kimi bəlli olur ki, Quran-ı Kərim, Tövrat, İncil və Allahın nazil etdiyi digər kitablar qədimdir, əzəlidir. Çünki bütün bu kitablar Allahın kəlamı hesab olunur. Üçüncü məsələ isə Allahın kəlamı vücudi sifətdir. Vücudi sifətdir, yəni həqiqi mövcud olan vücudi sifətdir, yəni adəmi bir şey deyil. Yəni məcazi bir şey deyil, bu həqiqi bir sifətdir. Dördüncü məsələ isə Allahın kəlamı məxluq, hədis və muhdas deyil məxluq biz bildik ki, yəni yaradılmış deyil. Allahın kəlamının məxluq olduğunu deyənlər mötəzili firqəsi olmuşdur. Onların iddiasına görə Allah Taala kəlam sifəti ilə vəsf edilmir. Allahın zatında kəlam sifəti deyilən bir şey yoxdur. Onlar iddia etmişlər ki, Allah kəlamı yaradır və sonra da onu insanlara nazil edir. Məsəl üçün demişlər ki, Allah Quranı yaratmış, insanı yaratdığı kimi və sonra da onu bəşəriyyətə nazil etmişdir. Bu mötəzillərin dediyi batil sözlərdəndir. Çünki kəlam qeyd etdiyimiz kimi Allahın əzəli və qədim sifətidir. Bizim alimlər buyururlar ki, Allahın kəlamı məxluq deyil, həmçinin hədis deyil. Hədis və muhdəs iki kəlmə istifadə edir burada müəllif. Nəyə görə bu ikisini zikr edir? Çünki kəlam alimləri xüsusən qeyd edirlər ki, hədis və muhdəs hər ikisi sonradan peyda olan mənasını ifadə etsə də, onların arasında müəyyən fərqlər var. Hədis alimlər buyururlar ki, Allahın zatında yenilənən bir şeydir. Allahın zatında peyda olan bir şeydir. Muhdəs isə Allahın zatından xaric peyda olan bir şey deyilir. Bu sözdən aydın olur ki, Allahın kəlamı məxluq və sonradan ortaya gələn bir şey deyil. Yəni Allahın kəlamı əzəlidir, əvvəli yoxdur. O sonradan Quranı danışmamışdır. Təbii ki, bəzi insanlarda sual yarana bilər ki, bəs Quran-Kərimdə Allah Taala buyurur ki, "Və kəlləməllahu Musa təklimə." Allah Musa ilə danışdı. Əgər danışıbsa, məgər bu əzəldənmi baş verib? Təbii ki, yox. Alimlərimiz açıqlama verib buyururlar ki, Allah Musa ilə danışdı. Yəni Allah Cəllə və Ala Musaya öz əzəli kəlamını eşitdirdi mənasını ifadə edir və bu da bir çox alimlərin açıqladığı, xüsusən Qadabu Ya'lənin və ondan sonra gələn alimlərin qeyd etdikləri bir məsələdir. Yəni Allah Cəllə və Ala Musa ilə danışmışdır, bəli, Allah Musa ilə danışmışdır. Lakin danışmaq deyildikdə işte, Allahın ona öz əzəli kəlamını eşitdirməsidir. Çünki Allahı zaman və məkan çərçivəyə almaz. Allah Cəllə və Ala əzəli varlıq. Əzəliyyat da bildiyimiz kimi zaman məfhumu deyil. 5-ci məsələ isə kəlam feili sifət deyil, zati sifətdir. Bəzi firqələrdən fərqli olaraq alimlər buyururlar ki, kəlam feili sifət deyil, zati sifətdir. Bu da Allahın kəlam sifətinin əzəli bir sifət olduğunu ifadə edir. 6-cı məsələ isə Allahın kəlamı məxluqatın kəlamına bənzəmir. Bu da Abdülbaqil Məvahibinin tərifində qeyd edilən bir məsələdir. Allahın kəlam sifəti bizim anladığımız insanlarda, bəşəriyyətdə, yəni məxluqatda gördüyümüz kəlam mənasında deyil. Bu tamamilə bizim üçün qapalı qalan bir şeydir. Lakin biz Allah Cəllə və Alanın kəlam sifəti ilə vəsf edildiyini deyirik, bunu etiqad edirik və onun kəlamının məxluqatın kəlamına bənzəmədiyini deyirik. Buna dair alimlərin öz kitablarında açıqlamaları var. Məsəl üçün İmam Əbülfərəc Əbdülvahid Əl-Şirazi rahimehullah Həmbəli alimlərindən olmuş. Buyurur ki, "Əl-Qur'anu kəlamullah Teala munazzalun ghayru məxluq, minhu bada'a və ilayhi ya'ud." Quran uca Allahın nazil edilmiş kəlamıdır və məxluq deyildir. Ondan başlamış və ona tərəf dönəcək. Sonra buyurur ki, Təkəlləməllahu Teala bihi fil qidəm. Uca Allah onu qədimlikdə yazılan hərf, eşidilən səs və bilinən məna ilə danışmışdır. Təkəlləməllahu Teala bihi fil qidəm bi harfin yuxtab və sautin yusma və mə'nan yu'lam. Alimin sözlərindən də bəlli olur ki, Allah Cəllə və Alanın kəlamı mövcud olan və məxluq olmayan bir kəlamdır. Ondan başlamış və ona tərəf dönəcək və Allah kəlamını, yəni istər Quran olsun, istər Tövrat olsun, İncil olsun və digər nazil edilmiş bizim bildiyimiz və bilmədiyimiz kitabları öz qədimliyində, yəni əzəliyyatda danışmışdır. Həmsi İmam İbn Qudamə rahimehullah buyurur ki, "Və min sifatillahi taala ennehu mutakallimun bi kalamin qadim." Uca Allahın sifətlərindən biri onun qədim kəlam ilə danışmasıdır. Alimlərimiz qədim kəlməsini istifadə etdikdə təbii ki, bunun istilahi mənasını qəsd edirlər. Çünki bizdə qədim kəlməsi hansısa bir köhnə bir şeyə istifadə edilir. Amma əslində alimlərin xüsusən etiqad kitablarında qeyd etdikləri qədim sözü, yəni əzəli mənasını ifadə edir. Allah Cəllə və Ala qədim kəlamı ilə danışandır dedikdə, yəni Allah əzəli kəlamı ilə danışandır mənasını ifadə edir. Və İbn Qudam rahimehullah buyurur ki, uca Allahın sifətlərindən biri onun qədim kəlam ilə danışmasıdır. Yəsmə'uhu men şə'a min xalqihi dilədiyi kimsələrdən bəziləri onu eşidir. Səmi'hu Musa aleyhissalam minhu min qeyri vasitə. Musa aleyhissalam vasitəsiz olaraq ondan onu, yəni kəlamı eşitmişdir. Və səmi'hu Cibril aleyhissalam, həmçinin Cəbrail aleyhissalam və izin verilmiş mələklər və elçilər o kəlamı eşitmişlər diqqət etirsəz, İbn Qudamə rahimehullah buyurur ki, eşitmişlər. Yəni Allah Cəllə və onu danışmışdı dediyi zaman bu məxluq olan varlıqlar, yəni Musa əleyhissalam, Cəbrail, digər elçilər və həmçinin mələklər Allahın kəlamını eşitmişlər. Yəni onun əzəli kəlamını eşitmişlər mənasını ifadə edir. Həmsə Əbul Fadl Ət-Təmimi, o da Həmbəli imamlarından olmuş bir alimdir, qədim Həmbəlilərdəndir. Buyurur ki, İmam Əhməd belə deyərdi: "İnna lillahi azza və cəllə kəlaman huwa bihi mutakallim." Uca Allahın danışdığı kəlamı vardır. Və zalika sifatun lahu fi zatihi. Bu onun zatında olan sifətidir. Xalafa biha al-kharas wal-bukma was-sukut və imtadaha biha nafsuhu. Bu sifət lallıq və susqunluqdan fərqli olan bir sifətdir. Allah özünü həmin sifətlə övmüşdür, özünü bu sifətlə mədh etmişdir. Çünki kəlam sifəti Allah Cəllə və Alanın kamil zati sifətlərindəndir. Həmsə qada bu ya'li rahiməhullah buyurur ki, Vallahu Teala mütəkəllimun bi kəlamin qadimin qeyri məxluq, leysə bi cismin və la cəvhərin və la arad, və huvə məvsufun bihi fīmə ləm yəzəl və kəlamuhu la yüşbihu kəlaməl ədəmiyyin. Uca Allah məxluq olmayan qədim kəlam ilə danışır. O, yəni Allahın kəlamı cisim, cövfər və ərəz deyil. Müşahidə aləmində olan bütün varlıqlar bu üç şeydən biridir. Yəni, ya cisimdir, ya cövfərdir, ya da ərəzdir. Sonra buyurur ki, əzəldən o sifətlə vəsf edilməkdədir. Allah Cəllə və Alə əzəldən o sifətlə vəsf edilməkdədir. Onun kəlamı bəşər kəlamına bənzəməz. İmam Səffərini rahiməhullah son dönəm həmbəllərindən olmuş buyurur ki, وَالْحَاصِلْ أَنَّ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ كَسَائِلِ السَّلَفِ أَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ Digər sələf imamları kimi həmbəllərin məzhəbi də uca Allahın hərf və səslə danışmasıdır. Kəlam sifəti barəsində bir neçə məsələyə də inşallah diqqət yetirək. Qeyd etdik ki, Həmbəli imamları qatında Allah Cəllə və Aliyanın kəlamı, o cümlədən Qurani Kərim qədimdir. Ancaq bəzi alimlər Quranın qədim olduğunu qəbul etməmişlər və bunun Abdullah ibn Külləbin görüşü olduğunu və sələf imamlarının bu etiqadda olmadığını iddia etmişlər. Yəni bəzi alimlərə görə Allahın kitabı Qurani Kərimin və həmçinin digər kitabların qədim, yəni əzəli olduğunu demək doğru deyil. Onların iddiasına görə Allah Quranı sonradan danışmışdı. Yəni müəyyən hadisələrə bağlı şəkildə Allah Cəllə və Alə Qurani-Kərimi danışmışdı. Təbii ki, bu iddiaya əsasən bütün təbəqələrdə olan həmvəlləri, külləbilərin fikrini mənimsəməkdə suslamaqdır əslində. Lakin İmam Əhmədin sözlərindən, yəni biz həmbəli imamlarının sözlərini oxuduq. İmam Əhmədin sözlərindən belə anlaşılır ki, Allah Cəllə və Alanın kəlam sifəti əzəlidir, qədimdir, onun əvvəli yoxdur. İbn Hacer el-Əskələni Fəthül Bəri əsərində buyurur ki, Əbu İsmail el-Haravi El-Faruq fi Sifət adlı kitabında Harbül Kirmənidən nəql edir ki, İshaq ibn İbrahim el-Hanzalidən, yəni İbn Rahəveyhidən bu ayət barədə soruşdu. Onlara Rəblərindən yeni bir zikr gəldikdə, Ənbiya surəsində yeni bir zikr gəldikdə, yəni bəzi mötəzillər xüsusən Quranın məxluq olduğunu isbatlamaq üçün bu cür ayətləri dəlil gətirirdilər. Deyirlər ki, Quran məxluqdur, Allah Taala onu sonradan yaradıb və buna dəlil də bu kimi ayətlərdir. Onlara Rəblərindən yeni bir zikr gəldikdə. Deməli, alimlərlə mötəzillər arasında çəkişmə Quranın əzəli yaxud da ki, yeni olması ətrafında baş vermişdir. Lakin bu ayətlərin əslində açıqlanması, təfsiri tamamilə fərqlidir və bu imam buyurur ki, bu ayətin açıqlamasında izzət sahibi olan Rəbdən qədim, yer üzündə isə yenidir. Yəni bu ayətin əslində mənası odur ki, insanlara Qurani-Kərim nazil edildikdə onlara yeni xəbərlər gəlirdi. Lakin bu yeni olan xəbərlər Allah Cəllə və Alanın zatında qədim olan kəlam sifətidir. Həmsə əhl-i sünnətin mötəzillərlə dediyim kimi baş vermiş ixtilafı Quranın qədim yaxud yeni olması ətrafında idi və mötəzillərin fitnəsinə tabi olmuş əsas Abbasi xəlifəsi Məmun və həmsə digərləri, ondan sonra Mötəsim olub, ondan sonra Vasiq olub. Bu üç xəlifə xüsusən mötəzillərin fitnəsinə uymuş Abbasi xəlifələr olmuşlar. Həmin dönəmdə yaşamış imamların məhz bu sözü dediklərini anlamışlar. Yəni bu xəlifələr imamların Qurani Kərimin və həmçinin digər Allah Cəllə və Aliyanın kəlamının qədim olduğunu anlamışlar. Bu səbəbdən onları imtahana, sınağa çəkirdilər. Məmunun bir məktubu var, alimlərə yazıb. Həmin məktubda buyurur ki, məktubdan olan bir hissədir. Buyurur ki, onlar iddia etmişlər ki, Quran qədimdir, əvvəldir və Allah onu xəlq etməmiş, onu sonradan ortaya gətirməmiş və ixtira etməmişdir. Yəni mötəzillər iddia edirdilər ki, Allah Cəllə və Alə Quranı yaratmış və ixtira etmişdir. Sonradan onu ortaya gətirmişdir. Alimlər isə tamam fərqli bir söz deyirdilər. Yəni əhli sünnət alimləri. Həmçinin məlum olduğu kimi Qurani-Kərimin əvvəli və axırı vardır. Qurani-Kərimin əvvəli və axırı vardır. Belə olan halda sual yarana bilər. Allah Cəllə və Alanın sifəti haqqında əvvəli olmayan Allahın kəlamı necə deyilə bilər? Biz deyirik ki, Allahın kəlamı əvvəli olmayan Allah Cəllə və Alanın sifətidir. Çünki biz onun əzəli olduğunu deyiliksə, deməli Allah Cəllə və Alanın bu sifətinin əvvəli yoxdur. Eyni ilə zatının da əvvəli olmadığı kimi. Çünki biz deyirik ki, "Vel əvvəlu və leysə qabləhu şey." Allah əvvəldir, ondan öncə heç bir şey olmamışdır. Bu məsələyə Əbülfərəc Əbdülvahid Şirazi açıqlama gətirir. Təbsira adlı kitabında buyurur ki, müxalif etiraz olaraq belə demişdir. Biz və siz Quranın qədim olmasına icma etmişik. Elə isə qədim olan bir şeyin necə başlanğıcı ola bilər? Çünki biz bilirik ki, Quranın bir başlanğıcı, bir axırı var. Məsələn, açırıq, kitab Fatihə surəsi ilə başlayır, Ən-Nəs surəsi ilə bitir. Bu kitabın əvvəli və axırı var. Lakin biz deyirik ki, Allahın kəlamının əvvəli və axırı yoxdur. Bu suala necə cavab verməliyik? Əbul Fadl Əşşirazi buyurur ki, buna cavab olaraq deyirik ki, başlanğıc danışmağa deyil, nazil edilmiş olana aid edilir. Yəni bu nazil edilmiş kitabın bir başlanğıcı var, amma o demək deyil ki, Allahın kəlamının əvvəli var. Çünki uca Allah Qur'anı qədimlikdə danışmışdır. Məhəmmədi peyğəmbər olaraq sallallahu əleyhi və səlləm göndərdikdə isə ona o kitabı nazil etmişdir. Şübhə yoxdur ki, uca Allahın kəlamının əvvəli və axırı yoxdur. Lakin kəlam məsələsinə iki yöndən yanaşılır. Birinci kəlamın uca Allahın zatında qaim olan sifət olmasıdır. Əgər biz Allahın kəlamının onun zatında qaim olan bir sifət olaraq isbatlayırıqsa, bəli, bu sifətin nə əvvəli, nə də axırı yoxdur. Lakin digər yöndən əgər Quran kitabının içində olan kəlam barəsində danışırıqsa, bəlli məsələdir ki, Quran-Kərimin içində mövcud olan sözlərin əvvəli və axırı vardır. Yəni bu iki şeyi ayırmağımız lazımdır. Əgər biz Allahın zatında qaim olan kəlam barədə danışırıqsa, təbii ki, onun əvvəli və axırı yoxdur. Həmçinin bizim alimlərimiz belə bir məsələyə toxunublar. Əgər uca Allahın kəlamı onun zati sifətidirsə, belə olan halda biz Quranın yer üzünə nazil olduğunu və insanların kökslərində, səhifələr və kitablarda olduğunu deyəcəyimiz zaman Allahın kəlamının məxluqatın zatında yerləşmiş olduğunu demiş oluruqmu? Bu da incə bir məsələdir. Yəni alimlər buyururlar ki, əgər biz Qurani-Kərimin Allahın kəlam sifəti olduğunu deyiriksə, eyni zamanda biz deyirik ki, bu kəlam hafizlərin kökslərində, qəlblərində saxlanılır. Həmçinin mushaflarda, kitablarda mövcuddur. Belə olan halda Allah Cəllə və Alanın kəlam sifətinin məxluqatın qəlblərində yerləşdiyini demiş olacaqmı? Məzhəbin şeyxi Qada Abu Ya'la rahimehullah buyurur ki, Quranın nazil olması sözünün mənası onun kitablara və kökslərə keçməsi anlamına gəlmir. Yəni Allahın kəlam sifəti kitablara və kökslərə keçməmişdir. Yəni intiqal etməmişdir. Buyurur ki, onun nazil olması zühur etməsi mənasındadır. Zuhur deyilikdə qəsd olunan nədir? Buna da Əbu'l-Həsən ibn Zahuni Həmbəli imamlarından biri açıqlama gətirir. Bu ki, misal olaraq ən yaxın müqayisə günəşin işığıdır. Günəşin şüasıdır, işığıdır. Həmin işıq uzanır və günəşdən kənara çıxıb müxtəlif varlıqlara birləşir və nəticədə şüa və işığın qarışması ilə işıqlıq və istilik ortaya gəlir. Halbuki həmin şüa və işıq günəşdən ayrılmır. Yəni bildirmək istəyir ki, günəşin şüası demək olar ki, yer üzünə hər yerə yayılır. Bir çox yerləri qızdırır və işıqlandırır. Lakin o şüanın günəşdən ayrıldığını ifadə etməz. Sadəcə onun şüası həmin o varlıqlara zühur edir. Eyni şeyi biz misal üçün hansısa bir tonqal haqqında deyə bilərik. Məsəl üçün insanlar tonqal qalayır və onun istisindən faydalanırlar soyuq havada. Lakin onun istisi o tonqaldan, o oddan, alovdan ayrı olmur. Yəni müqayisə yönlü açıqlama verirlər ki, insanlara anlaşılan olsun. Bir çox alimlər də bu məsələyə bu şəkildə açıqlama vermişlər. Siz Allamə İbn Həmdən də buyurur ki: "Və nuzulul Qur'an ileynə zuhuruhu lana kanuzulin nur." Quranın bizə nazil olması, nurun nazil olması kimi bizə zuhur etməsidir. Nazil olma deyillikdə, yəni kəlam sifətinin Allahın zatından çıxıb bizim qəlblərimizə yerləşməsi deyil, bəlli məsələdir. Bu yanlış və batil etiqad olar. Lakin Allahın kəlamının bizə nazil olması, nurun nazil olması kimi bizə zuhur etməsidir. Həmçinin bir məsələyə də qısa şəkildə toxunaq. Əhlüsünnət mənsublarının ümumiyyətlə Allah Cəllə və Alanın kəlam sifəti barədə etiqadı. Bir şey anlamaq lazımdır ki, əhlüsünnət mənsubları etiqadın təməllərində öz aralarında ixtilaf etməmişlər. Yəni təməl olaraq əhlüsünnət mənsubları kəlam sifətində ittifaq etmişlər ittifaq etdikləri məqam nədir? Onlardan hər biri Allahın kəlamının onun zati sifət olduğunu isbat etmişlər. Allah Cəllə və Alanın kəlam sifətini isbat etmişlər. Digər firqələrdən fərqli olaraq, məsələn, Mötəzillər kəlamı Allahın sifəti olaraq qəbul etməmişlər. Onlar deyirlər ki, Allah Cəllə və Ala zatı ilə eşidəndir, zatı ilə görəndir, zatı ilə biləndir, zatı ilə qüdrət sahibidir və s. Yəni sifətləri inkar edirlər. O baxımdan onlar əhl-i sünnət qatında bidət tayfalardan hesab olunmuşlar. O cümlədən Cəhmiyyə firqəsi və digər batil firqələr, həmçinin rafizlər də Allah Cəllə və Alanın sifətlərini qəbul etmirlər. Lakin əhl-i sünnət mənsubları təməl olaraq, yəni təməl mövzularda ittifaq ediblər. İttifaq etdikləri də məqam Allah Cəllə və Alanın kəlam sifəti ilə vəsf edilməsidir. Məsələnin təfərrüatına gəldikdə isə təfərrüatda ixtilaf etmişlər. Lakin onların təfərrüatda ixtilaf etmələri onları əhl-i sünnət məfhumundan çıxarmır təməl olaraq alimlərimiz bu məsələyə bu şəkildə yanaşmışlar. Əsas Həmbəli imamları ilə Əhlüsünnətin digər mənsubları arasında kəlam sifətinə dair yeşdil olduqları və ixtilaf etdikləri məqamlara qısa şəkildə nəzər yetiririk. Əhlüsünnətin hər üç məktəbi Həmbəllər, Əşarilər və Maturdilər Allahın kəlam sifəti ilə vəsf olunmasına və kəlam sifətinin onun zatında qaim olan qədim bir sifət olması yeşdil olmuşlar. Yəni üç məsələdə yeşdildirlər. Kəlam Allahın sifətidir, əzəlidir və həmçinin onun zati sifətidir. Bu üç şeydə onlar ittifaq edirlər. Ancaq onlar bu təməldən şaxələnən bir sıra məsələlərdə öz aralarında ixtilaf etmişlər. Və qeyd edildiyi kimi, həmbəli imamları qatında Allahın kəlam sifətinin həqiqi hərf və səsdən ibarət olduğunu yəni, oxuduq. Və Quran-ı kərim də o cümlədən. Allah Cəllə və Alənin qədim əzəli kəlamıdır və hərf və səsdir. Əşarilər və məturdilər isə Allahın zatında qaim olan bu sifətin ləfsi deyil, nəfsi sifət anlamına gəldiyini demişlər. Yəni, onlara görə Allah Cəllə və Alanın kəlam sifəti hərf və səsdən ibarət deyil, nəfsi kəlamdır. Yaxşı, sələfdən bu etiqadda olan imamlar olubmu? Misal Abu Hanifədən bu etiqad nəql edilməkdədir ki, Allah Cəllə və Alə hərflə danışmaz. Lakin bu ixtilaf dediyim kimi o təməldən şaxələnən təfərrüatlı məsələlərdə olan ixtilafdır. Onların ittifaq etdiyi məsələlər var, ixtilaf etdiyi məsələlər var. Bu ixtilafın dərəcəsi barədə qısa şəkildə danışmaq istərdim. Yəni bu ixtilaf, bu üç firqə arasında olan ixtilaf onların qarşılıqlı düşmənçiliyini gərəkdirirmi və həmçinin onların bir-birini bidətdə və zəlalətdə ittiham etmələrini gərəkdirirmi? Tarix boyu biz bunun şahidi olmuşuq. Yəni bu üç firqə bir-birini bidətdə, zəlalətdə ittiham ediblər. Hətta əşarilərlə matrudilər belə bir-birini zəlalətdə ittiham edirlər. Yəni müəyyən təfərrüata bağlı olan məsələlərdən. Və alimlər həmbəllərlə əşarilər və həmçinin matudlar arasında kəlam sifəti ətrafında ixtilafın rütbəsi barədə bir sıra sözlər söyləmişlər. İbn Qudam rahimehullah bu ixtilafın qəti bilinən mövzuda olduğunu demişdir. Yəni İbn Qudamaya görə bu ixtilaf təməl ixtilaflardan sayılır. Və bu səbəbdən də İbn Qudamanın əşarilərə qarşı çox sərt çıxışları olmuşdu, çox sərt rəddiyələri olmuşdu. Nəcmuddin Tufi rahimehullah isə ixtilafın qəti bilinən mövzudan aşağı rütbədə olduğunu qeyd etmişdir. Yəni bu qəti məsələlərdə olan ixtilaf deyil. Rütbə cəhətdən daha aşağıdır. Bu da Nəcmuddin At-Tufinin, o da Həmbəli imamlarından biri olmuşdu, onun açıqlaması. Tufi hərf və səs məsələsinin heç də açıq məsələ olmadığını və buna dair qəti bir nassın olmadığını qeyd etmişdir. Yəni biz Qurani Kərimdə və həmçə hədislərdə və səhabələrin sözlərində Allahın kəlamının hərf və səs olduğuna bir nəql tapa bilmərik. Bu sonradan alimlərin, xüsusən də mötəzillərə rəddiyə verdikləri əsnada qeyd etdikləri bir məsələdir. Yəni açıq-aydın belə bir nas yoxdur ki, Allahın kəlamı hərf və səsdir və yaxud Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin açıq buna dair sözü yoxdur. Həmçinin səhabələrin belə buna dair açıq aydın bir sözü yoxdur. Bu səbəbdən əhlüsünnət mənsubları bu məsələdə ixtilaf etmişlər. Həmçinin İmam Əlaüddin Əl-Mardavinin, bu da məzhəbin təhqiqçisidir, Ət-Təhbir Şərhü Təhrir kitabında qeyd etdiyi sözlərindən bu məsələnin heç də qəti bilinən məsələlərdən olmadığı anlaşılır. Yəni həmbəli təhqiqçiləri arasında Allahın kəlamının hərf və səs olması məsələsi qəti bilinən mövzulardan hesab olunmur. Bu əslində etiqadi təməllərdən şaxələnən mövzulardandır. Bu əksər həmbəllərin düşüncəsidir. Əksər həmbəllərin mövqeyi budur. Bir sıra alimlər istisna olmaqla və onlardan biri də qeyd etdiyimiz kimi İbn Qudamədir. İbn Qudaməyə görə bu qəti bir məsələdir. İmam Mardavi rahimehullah dediyim ki, Ət-Təhbir Şərh Təhrir kitabında qeyd edir ki, bu məsələ qəti bilinən məsələlərdən deyil. Buna rəğmən Mardavi məhz həmbəllərin yanaşmasını tərcih edir və bunun bir sıra sələf imamlarından nəql edildiyini qeyd edir. Yəni sələf alimlərindən bəli, Qurani-Kərimin Allahın kəlamını hərf və səs olduğu nəql edilir. Lakin sələf dediyimiz zaman o deməkdir ki, bu söz səhabələrdən nəql edilir. Bu sələf deyildiyi zaman, yəni onlardan sonra yaşamış imamlardan bu şey nəql edilməkdədir. Və xülasə Həmbəli və Əşari imamları kəlam sifətinə müxtəlif açıqlamalar versələr də onlar iki şeydə yektil olmuşlar. Biz artıq onların ittifaq etdiyi şeyi qeyd etdik və həmçinin iki şeydə onlar yekil olmuşlar. Birinci, səhifələrin içində olan Allahın kəlamıdır. Çünki əşarilərə belə bir ittiham irəli sürülmüşdü ki, əşarilər oxuduğumuz Quranda olan kəlamın Allahın kəlamı olduğunu inkar edirlər. Onlar deyirlər ki, bu Allahın kəlamı deyil, bu isə yalandır. Çünki onlar ittifaq ediblər ki, səhifələrin içində olan Allahın kəlamıdır. Onu nəfsi kəlam adlandırırlar və yaxud hərf və səs adlandırırlar. Bunun məsələyə heç bir aidiyyəti yoxdur. İkinci məsələ isə səhifələrin içində olandan bir hərfi inkar edən kafirdir. Bir hərfi inkar edən kafirdir. Bunu həm əşarilər deyirlər, həm həmbəllər deyirlər və həmçə də maturdilər deyirlər. Və bu iki məsələyə həm həmbəli, həm də əşari etiqad kitablarında rast gəlmək mümkündür. Yəni kitablarda mövcuddur. Onların ixtilaf etdikləri məqam isə ixtilaf etdikləri məqam budur. Qurani-Kərimin hərfləri Uca Allahın danışdığı kəlamın özüdür, yoxsa Uca Allahın kəlamı qədim mənadır? Bu kəlmələr isə həmin mənaya dəlalət etməkdədir. Yəni ixtilaf bunun ətrafındadır. Və buna dair də müxtəlif nəqillər var. Mən bir nəqli oxuyacağam. Abdülbaqil Məvahibinin oxuduğumuz bu kitabda bu məsələyə açıqlamasını. Baxaq görək, o bu ixtilafdan dolayı əşariləri və maturidiləri bidətçi sayır yoxsa yox. Buyurur ki, səhifələrin içində olanın kəlam sifəti olduğunu inkar edən şəxs yalnız onun bəşərin ixtirası olduğunu deyəcəyi zaman kafir olacaq. Əgər kimsə desə ki, Qurani-Kərimdə yazılan bu hərflər Allahın kəlamı deyil, bəşərin ixtirasıdır, bu halda o insan kafir olacaq. Ancaq əgər onun Allahın icadı olduğunu və həqiqətdə onun zatında qaim olan kəlamına dəlalət etdiyini etiqad edərsə və bu da əşarilərin etiqadıdır, Lakin onun Allahın zatında qaim olan sifət olmadığını deyərsə, yəni bu hərflərin Allahın zatında qaim olan sifət olmadığını deyərsə, ümumiyyətlə küfr etməz. Yəni bəlli olur ki, Abdülbaqil Məvahibi Əşarilərin dediyi etiqadın küfr olmadığını bəyan edir. Əşarilər Quran-Kərimdə olan hərflərin Allah Cəllə və Alanın zatında qaim olan məna olduğunu qəbul edirlərsə, artıq onlar Quran-Kərimi Allahın kəlamını isbat etmiş sayılırlar. Təbii ki, bəziləri mübaliğəyə varıb əşarilərin sifətlər mövzusunda cəhmiyyə olduğunu iddia etmişlər və bu gün də bu sözü deyənlər çoxdur. Deyirlər ki, əşarilər cəhmidirlər. Həqiqətən əşarilər cəhmiyədirlər. İbn Teymiyyə Məcmul Fətava 12-ci cildində buyurur ki, bəziləri belə demişlər. Kim desə ki, Cəhm ibn Safvanın məzhəbi əşarinin məzhəbidir, yaxud ona yaxındır, yaxud onunla bərabərdir, beləsi bu iki firqə barəsində cahil olan kimsədir. Deməli o nə Cəhmiyəliyi tanımır, nə də Əşariliyi. Çünki Cəhmiyə firqəsi Quranın yaradıldığını deyirlər. Əşari isə, Əbu Həsən əl-Əşari isə Quranın qədim olduğunu, insan kəlamının isə Allah tərəfindən yaradıldığını deyir. Ağıl sahibi üçün hər üç məzhəb arasında fərq bəlli olur. İbn Teymiyyə bu sözə əlavə edərək buyurur ki, deyiləcək. Şübhə yoxdur ki, İbn Külləbin, Əşarinin və onlar mislində sifətləri isbat edənlərin sözü Cəhmi və Mötəzili firqəsinin sözü deyil. Yəni İbn Teymiyyə açıq aydın burada buyurur ki, Əşari və onun davamçıları sifətləri isbat edirlər. Günümüzdə isə deyirlər ki, onlar sifətləri inkar edirlər. İbn Teymiyyə buyurur ki, onlar sifətləri isbat edirlər və onların sözləri Cəhmi və Mötəzili firqəsinin sözü deyil. Əksinə, bu şəxslərin, yəni Əbul Həsən əl-Əş'ari və İbn Kulləbin Cəhmi və Mötəzili firqələrinə rəddiyə məzmunlu təlifləri, kitabları vardır. Onlar orada sifətləri inkar edənləri zəlalətdə ittiham edirlər. Və üstəlik onlar bəzən cəhmiləri və mötəziləri təkfir edir, bəzi yerlərdə isə onları zəlalətdə itham edirlər. Əl-əxsus da cəhm sifətləri, üstəlik gözəl adları, Allah Cəllə və Alən gözəl adlarını inkar edənlərin başında gedən birisidir. Və xülasə həmbəli imamları Uca Allahın kəlam sifəti ilə vəsf edildiyini isbat etmişlər və onun zatı və qədim sifət olduğunu qeyd etmişlər. Bugünkü dərsimiz bura qədər. Və növbəti dərslərdə başqa mövzular barəsində danışacaq. Allah Cəllə və Alə bizə eşidib, qadir götürən qullarından etsin. Və əxiru dəvana enilhamdülillahi rabbil aləmin.